Ongi etorriak entzule, gure garko kultur atala hasiko dugu orain eta gaur liburu batetaz interesatuko gara. Hain zuzen ere, Pamela Argitaletxearekin Arantxa Urreta Bizkaiak plazaratu duen bidean ikasia izeneko liburua izango dugu garkoan izpide. Arantxa Urreta Bizkaiak errandigunaz? Kasieratik, asieratik, eh, mila bederatzireunda larogeita amaseiaren irailaren sortzita, sortzian goizeko amarretako, nik banekin hori kontatuko nuela. Mm. Ez nekina da nola, noiz, e, baina bai nere buruari agindu nion hori kontatu egingo nuela. Ala bada, ondarribiako alardea zen mintzo den liburuaren inguruko nondik norakoak bilduko ditugu gaur. Baungi torri guztiak. Hauze, Pamila Argitaletxeak arantza aurreta bizkaiak idatzitako bidean ikasia liburuaren aurkezpen horrian irakur dezakegu. Mila behatzireunda laurogeita amairu garren urtean ondarribiar emakume talde batek alardean parte hartzea askatu zuen lehen aldiz. Ondorengo historia gogorreta garratza eta aldi berean eder eta unkigarria saiatuko da kontatzen egila gertabutakoaz gogo eta eginez beti. Mina eta poza, biak dira irakasleonak, horregatik du liburuak bidean ikasia izenburu. Arantxa aurreta Bizkaia, kazetari da lanbidez, prentsa idatzian, irratian, naiz telebistan egiten du lan. Idazle ezaguna ere badugu, mila behatzen da irurogoita meretzian, Euskal Literaturaren mugarritzat joden zergatik panpo selaberritik hasi, kuaderno gorri, mariak, edo zuri beltzeko argazkiak izeneko liburuak argitara eman baititu. Ba, duela gutxi, bidean ikasia izeneko liburua argitaratu du Pamela Argitaletxarekin. Arantxa urreta bizkaiak aixo Egun Egunon? Zer moduz? Ondo, primeran. Bai. bai. Zarako idazlen biltzaran ere egundakoa da. Zara? Bai, bai, duela gutxi. Bai, bai, han izan ginen. Mhm. Izan ere, azken aldian liburu bat argitaratu berri baituzu, e, familia argitaletxearekin e, bidean ikasia. E, liburuaz, e, mintzatuko gara gaur zurekin, ondarribiako jalartearen inguruan, mintzatu nahi izan duzu e, aldi honetan, leku literario bat e, egin nahi izan duzu e, zergatik orain? Ba, kaldera, erantzuten zaila. E, batetik e, giroa desente baretu dalako, e, bestetik kopuru borobila hogei urte iruditu zitzai dalako, baina baita ere urtetan aurrera noalako eta agilan emendikan hogei urtetara ezin dudalako libururik idatzi, gauza asko bildu dira hor inguruan. Mhm. Behar bat sentitzen zenuen? Nere buruarekiko, bai, e, gainera nik hasieratik. Hasieratik e, mila bederatzireun da laro geita amaseiaren irailaren sortzita, sortzian goizeko amarretako, nik banekin hori kontatuko nuela. Mm. Ez nekina da nola, noiz, e, baina bai nere buruari agindu nion hori kontatu egingo nuela. Bai. Mm-hmm. Ondarriko alarde mistoan, parte hartu mm izan duzu astapenetik, e, bidean ikasia, e, liburu honetan kronika fikzioa eta hausnarketak e, bildu dituzu, lehen pertsona kontatuak batzuetan, irugarrenea pertsonan ere bai, e, mm, Ariketa zaia izan da, e, forma egokia aurkitu duzu bai, sentitzen duzu? E, Kosta asko forma arkitzea. Ze, e, gauza asko egin ditezke. E, egin nezaken e, kasetari baten kronika, e, alde bat et, eta bestea, eta bestea, eta bestea, bilduz. E, egin nezaken historigile baten lana, e, baina azkenian idazleak irabazi du, eta irutu zitzaidan batez ere fikzioa. E, fikzioa beharrezko eritu zitzaidan gauza batzu kontatzeko fikzioa dalako modurika proposena. Fikzioak e, usten dizulako personaren barrura sartzen. Ez bakarrik e, personarrak zer egiten duen da zer esaten duen kontatzeko aukera, baizik eta egin eta esan bitartean zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen, zer egiten duen, egiten duen hori hori fikzioak ematen dizu kazetaritzak edo ensaioak baino gehiago. Mhm. Zer norako hausnarketak eh, ekarri dituzu liburura? Ba, zuk esan bezala, hiru hildo ditu liburuak eta hildo hoietatik bat hausnarketana da. Eta mm, hausnarketak ematen dio hain zuzen e, izenburua liburuari. Hausnarketak dira zer ikasi dudanik, e, hogeita piko urte hauetan e, ba, hausnartzen dut e, bildurrari buruz, e, irainei buruz, e, tolerantziari buruz, e, fin, e, ikasi dudana, ne, nik selekzio, nik hasieratik kontu hau lertu zenean, kaltea bere ala, eldu zitzaigun, momentuan bertan, baino handikan e, hilabete batzuta, gerota gehiago, eta bazirudin, marea gora eta gora eta gora zetorrela, eta etzula sekula bera egingo. Eta nik eh, atako horretan bere ala pentsatu nuen da alaxe esan nuen etxean. Kaltea egina dago. Bentsat ikasi dezagun zerbait kalte hortatik. Bentsat e, eh, mina erabili dezagun eh, ikasteko eta ez bakarrik kesurako. Mhm bidean ikasitakoa liburura ekarriz, e, norbaiti begira ere jarri zara, liburua idazterakoan? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez naiz normalean, norbait, eh, bai, jarri naiz, e, zentzu batzutan, baldintza batzuk, nere buruari jarritakoak, ze gauzak ez nituen, e, plazaratu nahi, ze gauzak gorde nahi nituen iskutuan, batez ere gauza personalak, oza, minik, haundinak eh, ez daude hor, e, hain zuzen nereak diralako. Baina ez, e, ez, ez nik normalean izaten, bai, e, gogoan zerbait balima daukat eta oso gauza lausoa da, da irakurtzea gustatzen zaion persona. E, tarte bat bat daukanean, e, aste egunetan edo aste buruan, tarte hori irakurtzen ematen duenarentzat idazten denik. Mm baliagarria izango delakoan. Bai, e, kasu hontan bai. E, urtetan herritik atera eta ondarbitik kanpo behin gantxurizk eta pasa ondoren, ba, jateak aipatu, aipatzen dizu, kontu hau, eta esaten dizu, beti kanpotik ez dugu ulertzen, ikaskotan esan dut eh, barrutik ere ez dugu ulertzen, baina ulertu gauza bada eta Eh, gertatzen da, e, urteek irakatzi didate, e, eh, ontarbilan gertatutakoa, edo gertatzen ari dena oraindik ere, gauza bategatik bakarrik dala berezia, eta da iraupenagatik. Baina e, Euskaldunok gaxotasun hori daukagu, ez naiz gainerako herriekin sartuko gure buruaz jardungo dut, eta da, e, desadostasunak kudeatzeko ezintasun izugarria. Batek du iritzi bat, eta besteak du, beste iritzi bat, orduan, iritzi desberdina daukana, etzaia da. Ez da, ez da arerio ere, ez da, beste iritzi bat duen pertsona. Ez, e, ez gera urbiltzen elkarren gana esan ez zuk iritzi hau daukazu, nik beste hau daukat. Itzegin desagun, eh, mm, lortu dezakegu, e, agian lortu dezaket zure jarreran eh, egia tanta bat e, eh, arkitzen da, eta agian zuk nerean, e, ez, Eta hortako alardea da itzakia ondarribilan, baina beste herritan izan da berri batzuk bi trainero dituztela eta gauz, antzeko gauza gartatu dira. Mm. Edo herri batean bi ikastola daudela, bata eskubikoa eta bestea eskarrekoa, eta berdin gertatu da. Edo are bitxiago gertatu da e, ondakinak biltzeko bi modu desberdin daudela eta eta liburu hau ba, e, eh, bidean ikasiak daramakalean ba ezagut zeiren bat hilabete edo horrela eta honezkero tokatu zait egotea eh, leku desberdinetan irakurleekin eta batek baino gehiagok esan dit eta gaina lehenengo esan zidatenean amezketan esan zidaten e, esan zidaten liburu hau irakurrita gero hobeto ulertzen dut gure herrian gertatutako hainbat kontu eh, iruditzen zait eh, horrek balio duela ondarbitik kanpo eta horregatik hain zuzen egin dut liburu hau. Mm -hmm. E, alardea duzu izpide liburuan, e, hogei urte pasa dira, asko, bai. urte asko, <laughs> ez da? Bai. Eh, nola ikusten duzu gaur egungo egoera, uste duzu konponbidearen bidean ere badela, gauzak aldatzen ari direla? E, e, ez dut e, konponbidean e, aurrera pausu ondirik ikusten. Batez ere erantzun kizun gehien duena udalak ba, ez duelako nahiko eroso dagoelako gauden egoera honetan. Gertatu dana da, maila batean, jaizkibel konpainiak e, indako lanak, eman ditula bere fruituak, eta argi erakutsi zuen hori jaurlaritzak oindala urte pare bat argitaratutako txostenak inkestak. E, ondarribitarraen gehiengoak onartu du jaizkibel konpainia. Gustotu ala ez, ba, gazteek besteak beste, besterik ez dutelako ezagutu, hogeita bost urtetik berakoek ez dute e, gugabe alarderik ezagutu. Eta gustatu ala ez, behintzat eh, onartu dute. Baina mm, gelditzen da boterea ondila daukan sektore bat, dikan, inundikan ere onartzen ez duena. Mhm. Geldza erakunde publikotan ere? Ah, bai, ere ez. E, beraiek, eh, alardean aldaketarik nahi ez dutenek, onartu dute aldaketarik handiena. Alako batean, maixu kolpe bat asmatu zuten eta da alardea privatizatzea. Eta udalak privatizatu zuen, eta etzuen leia bat sortu alardea privatizatzeko. Ikusi dezagun zeinek antola dezakeen alarde hau oberen, eh, esku pribatutan. Eh, ez eh, Euskoik e, edo dantza talde batek, edo antzerki talde batek, ze beraiek orain antzerki obra bat dira legearen arabera. Eta antzerki obra bat direnez, e, antzerki obra horrek e, zuzendari bat du, eta zuzendariak erabakitzen du, antzerkian zeinak hartzen duen parte ala ez, eta erabakitu guk ez degula parte hartzen. Orduan, E, udalak privatizatu zuen alardea. Eta badakite, guri esan digute behin baino gehiagotan, e, aurreko alkateek, berriro publiko egingo balitz, hor emakumeak sartu beharko luketela. E, ezin du publikoa izan emakumerik gabe. Mm. Orduan udala da, tematzen dana, e, egoera honetan da, ez da nik ez du udala ulertzen, eh? e, beitu, e, erantzun kizun bat gutxiago, egin dezatela beste batzuk, e, udalak mendetan izan du alardearen ardura, eta orain esku pribatu batzuk dute, eta udalak hori mantentzen duen bitartean, ba, ez da gizien baden bora kostako zaigun emakumeen parte hartze parekidea lortzea. Mm Ba, liburua eskuragarri esan duzu orain dela ilabete zenbaitzu eh? kalean dela dagoeneko bai. em, eskualde honetan oharrik izan duzu edo ez eh, bai eh, entzun dut eh, nik beti esaten dute idazle batek ez dakila zer egin duen daki zer egin nahi zuen zer egin duen irakurleak daki eta entzun ditut ba, laburregia dela, xamurregia dala ere bai entzun dut. Hori alde kritiko eskorren esparruan alde ere lore ederrak eh, jaso ditut. Eh, baina eh, nik urte asko daramat kontu hontan. Euskal Letren mundu hontan daramat, agian eta marrute. Eta nik badakit ze benetako eragina eta zeinengan duen eragina Euskaraz argitaratutako liburu batek. Mm, ez da... Eh, ez den ere burua engainatuko. Eh, ez alegintzen naiz sekula ez hori egiten. Ez jakintasun engaina dezaket, baina jakinean gainean ez. Eta ba, Euskaraz idatzitako hizkuntza apal batean, idatzitako liburu apal bat da eta horrek ez du mundu aldatzen. Ba, erantxa, guztionekin geratzen gara, e, liburua daueneko argitaratu esango dugu, e, bidean ikasi eta ikasia e, liburua eskuragarri dugula, eta ez dakitzer bai gehitu nahiko zenuken? Ez, eskerrak zuei. Eskerrik asko zuri horbildu izan da, plazer bat izan da. Mi Mi esker. Ba, entzulegu kortan utziko dugu gaurkoan gure kultura tala, eta nire aletik ba, besterik ez bihar arte esaten dizuet, eta bien bitartan ongizan, aio. Baztengarai, egun osoan deika bilinez. Kultur alea.